he ismu ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Alif Lam Mim, izo aya zashiosha hikima chongozi na rehema uhahemare na njema ikawungwahimisawe swala watu wawe zaka nawo uhushanane ahira ngona yaqini waundo wanoharumwa uongozi wala wanane mola wahao na waondo wenye ufu nusu na miongoni mwa wanadamu wahulao hadithi za laha ili wazie wandu haruma njia ya allahu vatina ilmu na ngawe haki hamtezo waombe wajuhudana na adhabu aibishao nikaha somewaze aza hatu yuhu vadingo hautakabarifu hamakajazishia hamangamufu mashishiyo harumoye mashishiyo ya hahe amenena sheria adhabu nkali hayakini waamini wafanya amali njema waona bustani ya neema wajuhubakiho milele na yumiadi ya allahu niyo ya haki na uonde yatukuha haruma nshida mwenye hikima haumbuze mbingu vatina nguzo mzionao na za milima madhubuti harumwaye ardhi ili tumbe nanyi na zao harumu haina nao ya shiumbe shendao na risisi maji yangu winguni rimeleza harumu haina nao ya mmea wa heshima zinude ziumbe za allah abengena mnone senda shimisho watondaye waumba kumbe mavwalimu mao harumu mpotefu na rinika lukumani hikma yambe shukuri ya allah na haina ya shukuri ya Allahu na hiye hakika he faida yahe nafsi ya hahe na haina ya kufuruza njema hahe na hi Allahu hajitosho mwenye uhimidiwa na dhukuru vo Luqmani ambiyaye mwana wa hahe naye ngumuudhiyo ewe mwana hangu utishiriki Allah ba hakika shirki yo dhulma kuu halisi naruhusu ya mwanadamu na njema mzaya ndadzahahe habali ya hamili ya hahe na nchida juma nchida lummalizo ledziwa la hahe lomahamili nishukuriye nowahuzaya nohangu na narihusu ya mwanadamu na njema wamzaya nikangwa hufanyao jitihadi unishirikisha hizo watona ilmu na hiutsi watwai uhangu domarejei ya hanyu abengenge mjovu venu liwa izo lukman hamba ewe mwanahangu engevaka mfano ntuna ya hardal yajoka harman bani mabwe hauho binguni hau harmai ardhi allahu hajojaniyo bila shaka allah yela mjuzi wa heza bwandaya khabir mjuzi wa hezilo dhahiri ewe mwanahangu hangu himisa eswala uamrishe zenjema njema uharaze zembi zitukiao ukejuma husubiria neza uhunda hakika izo pia mongozi tsahawo azma wala utifungele tavula haho haboneyo wala utidohenda hamwe arli hamjikazo hakika allahu yekanza haina mjiwo na mjifahari na kana mwendo wa hari na hari isauti ya haho nedoka hambwani da hakika harumwaze sauti hungufu sauti ya mpunga, akamtuona huka Allahu hampanyani zimdumishiheni haina ziroho winguni na haina shiroha rumai ardhi hamsisizani za neema za hahe za dhahiri ne za tataya na mwinguni mwa wanadamu wajadilia nao uhusiana na Allahu batina ilmu wala uongofu wala shiyo shibainifu. Nikawambiwa na mdunga hizo Allahu yasisa uhamba hume ngaridunga oizo wa baba hatuwajanizo yebengo shaitani haka hwenda harumwe adhabu ya janda hala mro na haina yasalimisha uso uha allahu na nayemnena njema bahihaga matasha izingariliyo mafutu shitona mvunziho nuha allahu nuhulowo mwiso wa haina mungo na haina ya kufuru bahiwo kafiri hahe utihuzunishe uhakuru ndo hao ameng'eng'ari jowa juzaizo wakahufanya bila shaka allah ujuwe ziloho zifudani ngari johu wafurahisha mbavintinti kishari walazimisha fedaharumo wawinji wa adhabu nengehuwa uzisa yendoobie aumbeza mbingune arwi lazima wajohamba allah amba zihimida pia zo za allah Chahonjo harumao kwatujua Zoza Allahu haina zilohu mbinguni ne ardhi, bila shaka Allahu yende yajitosha mwenye uhimidiwa. Na ingemirilo harumwe ardhi ka kalamu ni bahari ka wino, baada hayo enjeziwa bahari mfukare za saya imakalima ya Allahu kajajohisa, bila shaka Allahu hatukwaru na nchida mwenye hikima وموضحا hanu كونك يكتها من نفس nzima bila shaka allahu nguishio nguono akamtuonauka allahu ngubitoye masihu harume mitana habitiye mitana harume masihu na hafanyao mwezi nele juwa zimdumishiheni na haina nzima ngezunguliyao harumwe mzungulio wahazo harumwe muda mahsusi na huka allahu nyenaze habari ya haina mfanyao izo habo yaka allahu de haki na huka izo ubao badala ya hahe zo batwala na huka allahu yendeyenda jungu hadisi akamtuo na hukaze markabunga zendao habarini henema ya allahu ili yamuoneseni baadhi ya heze aya dalilu za hahe hakika uharumwizo ngabo aya دابينو هاهي حينا مشبير في مشكورية إكادو جل وفكزة جاهيزة وهو ما الله ومفني دنيا إنصافي لهي كاحة وحزب جو وما مقتصد ونوحر نهاري وهرمو كوهرا أزحات إكاد سندي حينا شندادي ومهباسانا يني ونادم لم كان تقوى همول وهانو ndo siku mbaba atujofaidisha mwana wa hahe wala mwana atujofaidisha mbaba hahe na mrongo hakika miadi ya allahu yo haki uhayati wa duniani utimhadayeni wala mtihadalwa uhusiana na allahu ne mhadazi shaitani bila shaka allahu yende ulone ya ilmu ya hesa na ngumeso ye mvua nangujuweishino haruwaze mba nako nafsi juwao ishojuka hutuma maudu nako nafsi juwao ye arunda yibi ndiyojuka hufia bila shakka allah ye mjuzi nangenaze habari ya haina ngongo